հայ մեծերի Թումանյանի եւ Կոմիտասի զրույցը, որն այս եթերաժամին կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, տեղի է ունեցել 1905 թվականի Գառնանը Թումանյանի Թիֆլիսի բնակարանում, որը ժամանակի հայոց երևելինների հավաքատեղին էր։ Բացվես դու խամպերեն, կահակավ թրավ, կահանահացարեն, կահանահացարեն, սահարի ձերեն, բարևերավ սաղիկներ են Կոմիտաս ջան, ասել կուզի եկել ես, որ Թիֆլիսը գրավես քո երկերով, չէ՞։ Շատ լավ ես արել, վաղուց էր պետք։ Այդպիսի միջար միտք ունեմ։ Հիանալի միտք, շեշտեց Թումանյանը։ Համա գիտես, որ մեր այսպես կոչված արիստոկրատ մեծատները համարյա օտարացել են, ռուսացել։ Վաճառական դասն էլ հետևում է նրանց։ Ուզում է սիրամարգի պես նազանքով ճեմել, մոռանալով, որ ագրավը չի կարող սիրամարգի խելք ունենալ։ Մնում են արհեստավորները, նրանք էլ շատ են աղքատ։ Օր ու գիշեր տանջվում, ջան են մաշում մի պատար հացի համար։ Էլ որ ժամանակ կա ոչ սիրտ հետաքրքրվելու երկով, նվագով, մանավանդ գրականությամբ։ Օրինակ իմ ընթերցողը բացառապես հայ աշակերտությունն է եւ գյուղերի տված ինտելիգենցիան, Գիտեմ, որ հատուկ են հայ բուրժուաններ հայրենասիրաբար գնում են հայերեն գրքեր, բայց ինչպես չինացին չի կարդում այդ գրքերը, այնպես էլ նրանք։ Ես իրազեկ եմ այդ տխուր երևույթին, բայց երաժշտությունը որպես ինտերնացիոնալ արվեստ ավելի բախտավոր է, ասաց Կոմիտասը։ Երաժշտություն մանավանդ երկ հասկանալու համար անպայման չի պահանջվում իմանալ այն լեզուն, որով գրված է տվյալ երգը։ Ճաշակով հորինված ու վարպետորեն կատարված երգի ազդեցությունը լսողի վրա մեծ է, երբեմն ուժեղ, երբ մարդը զուրկ չէ լսողությունից եւ առհասարակ զգացվելու հույզից։ Այո, բայց մեր այսպես կոչված բարձր խավի լսողները ժողովրդական երգին վերաբերում են քմծիծաղով եւ առանց համաչելու ասում են, որ նրանից աթարի հոտ է գալիս, ասաց Թումանյանը ավելի վատ այդպես ասողների համար, որովհետև ժողովրդական երկի բնորոշ հոտը հայոց լեռնաշխարի գունագեղ ծաղիկների բույրն է։ Նրանից ուրիշ հոտառնողն ինքն է հոտած, նման պիպու կոչվող թրջունին, որը շուտ-շուտ է փոխում իր բույնը, կարծելով թե բույնը հոտած է, բայց փաստորեն հոտածն ինքն է։ Պահ, ինչ լավ համեմատություն արիր կոմիտաս ջան։ Էհ, Օհանես, խոսքը մերը, տունը մերը, խոսենք անկեղծաբար, ասաց կոմիտասը թարանչով։ Հայրս զարմանալի օտար ժողովուրդ ենք։ Մենք քաշվում, մենք համաչում ենք բացեբաց գնահատել մանավանդ սիրել մեր արժեքները, լինի դա կուլտուրական նվաճում, թե կուլտուրական դեմք, անznավորություն։ Էդ դրուստ ես ասում, վրաբերեց Թումանյանը։ Կասեմ ավելին, շարունակեց Կոմիտասը։ Ստրկամիտ մարդուն հատուկ մոլությամբ փնտրելով մերը, մենք սիրում ենք փքել, ուռեցնել օտարինը, երբեմն նաև մերը, բայց այն, ինչն իրապես ոչ մի արժեք չունի։ Էդել ճիշտ դիտողություն է կոմիտաս, բայց դա ցեղային հատկանիշ չէ։ Դա հետևանք է այն բանի, որ կորցնելով մեր քաղաքական անկախությունը, ապրելով իրավազուրկ, Օտարների դաժան լծի տակ դարեր շարունակ մենք մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար համակերպվել հարմարվել ենք տեսակ-տեսակ բռնակալությունների եւ դա իրան պիտան կնիքն է դրել մեր բնավորության վրա։ Ուշագրավ փաստ է, որ այդ գիծն ավելի ցայտուն կերպով երևում է ոչ թե հասարակ ժողովրդի, այլ իմ ասած բարձր խավերի մեջ, որոնք ինչպես անցյալում, նույնպես ներկայումս հանդիսանում են միջնորդողակ օտարների եւ ժողովրդական ճնշված մասանների դռների միջև։ Կոմիտասի դեմքին ծաղկեց մի տխուր ժպիտ։ Նա իր արտահայտիչ աչքերի ջերմ հայացքով մի րոպե նայեց Թումանյանին, ապա ասաց. Օհաննես, ասածդ վշտացրեց ինձ, բնորոշելով մեզ, բնորոշելով մեր ժողովուրդը, դու փորձում ես քո պատմական տեսությամբ մեղմել իրողության ցաներ տպավորությունը։ Մեկ կանգնած ենք այլասերման ճանապարհի վրա, եթե շարունակվի այն, ինչ գոյություն ունի ոչ կոմիտաս, այլասերվում է ոչ թե ժողովուրդը, այլ բուրժուական տարը, առարկեց Թումանյանը երանդով։ Աշխատանքը կենսունակության աղբյուր է, աշխատանքի մարդն ամեն հասարակության առողջ կորիզն է, որ պայքարում է տվյալ հասարակության օրգանիզմը քայքայող բոլոր ախտերի դեմ, եւ դարերի ստրկությունը չի կարողացել ոչնչացնել այդ հրաշալի կորիզը, նա ապրեցրել է մեր ժողովուրդը, կապրեցնի նաեւ այսուհետև։ Զրույցն այսպես ավարտեց Կոմիտասը։ Բարեկամներ, հետաքրքիր է նաև մեծերի գրավոր հաղորդակցությունը, որն արտահայտվում է անմիջականությամբ եւ անկեղծությամբ։ Թանկարժեք մի նմուշ է Կոմիտասի նամակը Հովհանես Թումանյանին։ Սիրելի Հովհաննես, Էջմիածին չկար, մոծակից վախեցար։ Այդ պիծի մոծակն ինչ է, որ մարդը սնորանեն վախենա։ Ես քեզ այնպիսի տեղ տայի, որ մոծակ չէ, մոծակի ախպերն իր ճտերով չէր կարող մուտք գործել։ Բան չունեմ ասելու, ուզում ես դիլիջան, բարի, դաշնամուրի հոգ մի անիր, իմ գալու կամ քո գալուտ նպատակն է լինելու միայն եւ այդ բարերը բանաստեղծությունը լրացնել դերակատարներով եւ երգերով, մի խոսքով կազմել լիբրետոն իսկ մյուս բաները երաժշտականը կկազմեմ ես միայն իջմիածնում, ուր իմ սենյակում հարկավոր հարմարություններն էլ կան ինձ համար։ Մանրամասն ծրագիրներս կպատմեմ, երբ տեսնվենք։ Շատ դժվար է երաժշտության մասին գրով խոսել բացատրվելը։ Առայժմ ես էլ եմ զբաղված։ Միջև ամսիս վերջը շտաբ գործեր ունեմ հասցնելու եվրոպական թերթերի համար։ Հետո մասամբ ազատ եմ։ Ես որոշել եմ այս ամառն անցնել Էջմիածնում, բայց մի 10 օրով կգամ Դիլիջան, մինչև Անուշը լրացնենք։ Իշխանուհի Թումանյանին հատկապես բարևներս հիշիր։ Քեզ տիկնոջ ճտիկներիդ էլ մի բոլ գնացքով սիրալիր ողջույններս։ Համբույրներով Կոկոմիտաս 8 հունիսի 1908 թվական։ Բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հանճարեղ երկաստեղծ կոմիտասը ոչ միայն հեղինակել, հավաքագրել ու մշակել է հայ ժողովրդական երգերը, գրել է նաև մի քանի տասնյակ բանաստեղծություններ։ Դրանք նրա կենթանության օրոք չեն տպագրվել։ Հեղինակն էլ իրեն չի համարել կոչմով բանաստեղծ եւ գրել է ինքն իր համար։ Երբեմն էլ միայն ամենամտերիմներից մեկի ալբոմում թողել է որևէ չափածո հիշատակ ու երևի երբեք էլ չի խորհել, թե իր բանաստեղծությունները մի օր կարող են դառնալ հասարակության ուշադրության առարկա կամ հասարակության սեփականություն։ Այդ բանաստեղծությունները, որոնց գրվելու ժամանակից անցել են շուրջ 80 գուցեև ավելի տարիներ, մեզ համար թանկ են ոչ միայն իբրև կոմիտասյան մասունքներ։ Դրանք ճշմարիտ գրական ստեղծագործություններ են, որոնք ունեն նրա էյության, նրա մտքի, հոգու ճկունության դրոշմը։ Կոմիտասյան բանաստեղծություններն ընթերցողներին բարձում են հեղինակի գրական գեղագիտական ըմբռնումները, գրական ստեղծագործությունների հանդեպ նրա մտեցումներն ու վերաբերմունքը։ Բարեկամներ եւ որպես բացվող ծրարներ այժմ առաջարկում ենք լսել Կոմիտասի բանաստեղծություններից Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցումը։ Գարուն Հալուն հալուն սարին ձորին խոսել են Երես երես քարեն հողեն խոսել են գարուն իջավ մխալով, արուն շիջավ ծխալով, բաղիկ տեսա, լուսին ծողին, լողիկ լողիկ արպելեն կանաչ տապերին, արուն պեսա, հողի գոգին, դողիկ դողիկ տարպելեն ծաղիկ նապերին, հալուն հալուն ծարի ծաղկի հոտերով, երեր երեր ծովի ցամքի մոտերով, արուն ուրավ, վերացավ, բուրվար գարուն հերացավ։ Աշուն կյանք, աչքի առաջ, հարաչ, հարաչ, խորորդավոր տերևներ, բունեն ընկած կեղևներ, հողի վրա, դեղին հուսով կողի վրա, լուր անտերունչ, խուլ անմրունչ, չորով, փորով կերծարեր, ծրով, փորով լերքարեր, եւ հենավոր սարիկողին եւ մենավոր աշուն օր սևոք ամպեր վար եկան օրան օրան սարի վրա շար եկան ծակեց առավոտ պաղեց սարավ օդ գորած երկինք բուք հարավ հեված հեված ծերուկ երկիր սուք հարավ ճակեց հերուն ամպ երկիր դողաց բամբ, բողբոջ արև շող կապեց, դողաց, սողաց, արյուն ամպից քող կապեց, վարեց լերան լանջ, լերան ցավատանջ, տեղաց անձրև մախ տալով մարմանդ, մարմանդ, հոգնած տերև շախտալով, երկիր քուն դրավ, և թրջուն թրավ, հուզված արուն փախտվավ, սողուն, սողուն, ձորում մշուշ կախտվավ, կամին ելավ վեր, առավ տարուբեր։ Մոխիր համպեր ժիր եկան, դալուկ, դալուկ, սարի վրա ծիր եկան, հալեց աշունոր, կյանքիս սևավոր։ Ջերմակ հեր, գարուն սեր, ես ու դու սեր ենք, մեկ սրտի տեր ենք, նրան ճյուղերով բոցուն սիրո տաղերով արփուն տես իմ հեր ջերմաքսեր որ պաղել էր շատ զմեր սրտիդ բաղում դալարեց տես քոսեր գարուն էր որ գոցեց իմ խոցու վեր սրտիս խաղում ծավալեց հով ու ծով սեր, կապույտ երկինքներ երում, կարմիր երկիրներ ջերում, հուր ու հարավ հև ու հև, թախից ու տոթ էր բերում։ Հոգիս եկավ հովի պես, սերը սրտում ծովի պես, ծոցին վարդեր ասաց տես, կեզ սիրելու եկա ես, վարդ ու կրքում էր բուրեց, սիրտը սրտում գուրգուրեց, արև լուսին պագերով, երաս երաս համփուրեց հոգիս ասածո ծռեց ծամեր բացավ ու փռեց ստինք ստինք փարելով խույզս մարավ ու լրեց։ Մենավոր, երբ անտարում լուսնիցովը սիրո հովեր, սողոսկեցան ծարեցար ու սարեսար, և ամեն մարդ գտավ մի վարդ սրտիկին զարդ, ես մենավոր մտատուն, ինձ մխիթար գտակուն, որ աչերուս կապեց մեջ, ու տարածվեց վերարկուն։ Իմ երազում եւ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ բարեցինք։ Սեր ոգիներ Սուրբ սեղանում մեղրամոմեր շարեցին։ Ոսկի արծաթ ամպիցալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցին։ Ինձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցին։ Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցովում իրարու։ Քո սուրբ սերը սար է դարել դալարագեղ, երկնածրար ու բեղուն։ Գլխիտ վերը ամպեշ արել, գալարահեղ, կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս, կանաչ ու կույս խորորդավոր ձորեն քաղել ու բերել ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, անպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիտ վերև ծիրան գոտին փունջարել։ Thank you. ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա հունվարի 27-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան կհանդիպենք